Роблю з ним, що хочу. От і роблять. Природа творила все по своїй потребі віки. А мені ліси летять, як трава під косою, бо вони мої, бо я творець. А який ти творець? Ти все твориш з готового. І сам ти не над світом, а в світі, бо його часточка, його прах, сам ти з його плоті матерії. Будь творцем, але ніколи не забувай, що сам творений. Інакше зайдеш далеко. Ірша засміявся. А Тищенко подосадував на себе, що знову зірвався на промову. Але замить забув про те. Лякаєте, встановлюєте кордони, сказав Ірша, а їх встановити не можна. Тищенко уважно подивився на Іршу. Йому здалося, що відкриває в Сергієві щось нове, незнане досі. Так він давно здогадувався, що цей сором'язливий, поштивий хлопець в думках замахується на велике. Але які закони сповідає, яку мету ставить перед собою, так до кінця й не розгадав. Чому не можна? Душі в людей різні. Є якісь безбережні, а є, мов на персток яка скільки вмістить? Чого вмістить? Сміливості, ризику, зазіхань, посягань, рубанув рукою повітря Тищенко. Нехай і так, не посягнувши, не досягнеш. Посягати можна не на все. Кордони скують. Вони сковують завжди. А безбережність веде на манівці безбережність. Ми про неї нічого не знаємо. Світ безбережний. Але якщо серйозно в це вдуматися, стає дуже страшно. Навіть учені прийшли до думки, що він скінченний, бо інакше немає нічого. Отак і в душі. Якщо в ній немає берегів немає певних принципів, немає і святості. Принципи в мистецтві гальма. Хто їх ламав, досягав найбільше. Без гальм їдуть у прірву, але поки що це тобі не загрожує. Я й покликав тебе оці твої сентенції рішуче контрастують з тим. Що ти проєктуєш на ватмані? Сергій почервонів до кінчиків вух. Тищенко аж пошкодував за свою гостроту, але відступати не збирався, хоч і бачив зніяковінні ірші. Не розумію, пробелькотів той. Не прикидайся, ішов, як і завжди, на правці Тищенко у твоєму проєкті не визнає, Але вона така, неначе ну, замовлення тобі робили бас або безпалий, сміливість виміряна на мікрони. У твоєму попередньому проєкті теж чимало практицизму. Ти тільки що чув мою думку, я сам за міру, здорову міру, але й за ризик. Творчість це ризик. Я ще не маю, не маю на нього повного права. Поки завоюєш, буде пізно. Примириться душа. Але ж усі схвалюють. Це добре, що схвалюють. Я не про те. Мені хочеться, я покладаю на тебе великі надії. Я виправдаю їх, ось побачите. Задзвонив телефон. Тищенко запрошував до себе майдан.